Matthew chapter 28. Obsede sabaton tie επιφοσκούσι εις μίαν sabaton, ήλτεν Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία πτεωρίσε τον τάφον. Και ιδού σεισμός έγινε το Μέγας, άγγελος καρ Κυρίου καταβάς εξ ουρανού και προσελτών, απεκύλησε τον λίθον και το επάνω αυτού. Ήντε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ως σκιόν απόδε του φόβου αυτού, εσείς οι τυρούντες και εγεννητισάνος νεκροί. Αποκριθήστε ο άγγελος, είπεν τες σχηνεξιν μη φοβήστε εμείς, είδαγαρ ότι σούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Ουκ αισθένονται, γάρ κατός είπεν, δεύτε, είδετε τον τόπον όπου εκείτο. Και τακή πορετήσε, είπατε τις μαθητές αυτού ότι ηγέρτε από τον νεκρόν και ιδού προαγίμασι στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτον οψέστε. Ιδού, είπον ημίν. Και απελτούσε ταχύ από του μνημείου, με τα φόβου και χαράς μεγάς, έδραμον απαγγείλε τις μαθητές αυτού, και ιδού, Ιησούς υπήν τις συναυτές λέγον, «Κέρετε». Είδε προσελτούσε, κράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκίνησαν αυτό. Τότε λέγει αυτής ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλατε της αδελφής μου, για να απελτώσουν εις την Γαλιλαίαν, κακοί με όψονται. Πορευομένον δε αυτον, ιδού, την της κουστοδίας, ελτώντες εις την πόλην, απήγγυλαν της αρχιερεύσιν απάντα τα γενόμενα. Και συνακτέντες μετά των πρεσβυτέρων, συμβούλιον τελαβώντες, αργύρια ικανά έδωκαν της στρατιώτες, λέγοντες, είπατε ότι οι μαθητέ αυτού νυχτός ελτώντες έκλεψαν αυτόν, ημών κοιμόμενον. Και εάν ακουστεί τούτο επί του ηγεμόνος, εμείς πείσομεν, και εμάς αμερίμνος πείσομεν. Είδε λαβώντες αργύρια, επίησαν ως εδιδακτήσαν, και διεφημίστη ο λόγος ούτος παρά Ιουδαίης με κρίτη σήμερον ημέρας. Είδε έντεκα μαθητέ επορεύτησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος σου ετάξατο αυτοίς ο Ιησούς, και ειδόντις αυτον προσεκίνησαν, είδε εδίστασαν. Και προσελτών ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λεγόν, εδότι με πάσα εξουσία, εν ουρανό και επί της γης. Πορευθέντες ούν, ματιτέψατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Βιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τυρίν πάντα όσα είναι τη και εγώ με τη μόνιμη πάσα στα σήμερας, έως της συντελείας του αιώνος.